Hey, two, three hundred beats going crazy. Baby, no baby, cash em pełna pęgi. Baby, cash em pełna pęgi. Baby, cash em pełna pęgi. Ej, baby, cash em pełna pęgi. Kokapa nie pęga. Kokapa nie pęga. Kokapa nie pęga. Kokapa nie pęga. Kokapa nie pęga, kokapa nie pęga Jak kurwy to te najdroższe, jak kombi to tylko w Porsche Dawaj te lepsze, jebać te gorsze Lubię ten starszy, tak samo jak młodszy Udał sobie znać już tylko na starcie jak zacząłem grać Słuch mam, w kieszeni gram Wsiadam do fury, wygodnie siadam Ruch mam, przyszłość ubram, bram Zrobię co trzeba, walkover nie dam Knockdown, po swoje gram Ludziom szacunek, nie pozdrawiam ścian Kokapa nie pęga Kokapa nie pęga Kokapa nie pęga soka pani penga Baby, kieszeń é na pęgi Baby, kieszeń pełna pęgi Ej Kieszeń pełna pęgi Nie chcę VVS na kubańskim splocie Rublo i AP sowany w gablocie Latam wysoko, tak jak Lufthansa Monogram materiał Louis V Canvas Jak widzę kontrolę trzeźwości, to skręcę, że wracam Jadę na palec przypałem, na sobie szale i palę Pęga tu statek jak kale, pęga tu statek jak kalet Pęga wytrzał ze i żal Ona jest w szale, się wije, bo zajebała przychodzę, no to zabieram to całe Zapełnij stadiony, a nie małe sale Wersy chujowe, nie czuję ich wcale 9, 11, 20 cale 7, 30, malam bubę i palę baby Koka, panie węga, ona ma pełną gębę Kiedy klęka, drugie śniadanie na talerzu kreska Ej, ej, koka, panie węga nie cofam do tyłu, bo idę za ciosem Liczę tą forsę, nie przespane noce Co drugi brat tu z bratem ma kosę Los rozdaje karty, a w talii jest joker Rzadko tu kiedy kończyło na gadce wszystko musiałem się bić Ej, rewir jak ring, towar przy kapce Miałem tu dwa razy gorzej niż ty Latamy bokiem, ziom Wysoko, wysoko, w oczach nie ma strachu Prawdziwych ludzi krąg Ulica, ulica Dzięki, dzięki, dzięki Dzięki Kieszeń na pęgi Baby Get na Kieszeń pełna pęgi Kieszeń pełna pęgi Coca panie penga. Coca panie penga. Koka panie penga.